waislamu uislamu kwa vile ndiyo mfumo uliokamilika wa maisha ya mwanadamu uislamu ndio dini ridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kairidhia kwetu iwe sisi ni waislamu maisha yetu tuishi tukiwa waislamu bali mpaka wakati wa kufa tusife ila sisi tufe tukiwa waislamu akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mlioamini ittaqullaha haqqa tuqatih mcheni Allah subhanahu wa ta'ala haqqi ya kumcha yeye haki ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun na wala msije mkafa nyinyi waja enyi nyinyi waislamu msife ila mfe mkiwa nyinyi ni waislamu uislamu katika nyoyo zenu i'tiqadan kiitikadi iwe wewe itikadi yako ya Kiislamu kadhalika na ile ibada za dhahir kadhalika miamala na tabia uwe wewe ni muislamu uishi hivyo na ukifa ufe wewe ni muislamu kwa sababu amesema Allah subhanahu ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين na yule ambaye atakayetafuta akafuata dini isiyokuwa ya Uislamu dini yoyote iwayo dini yoyote isiyokuwa Uislamu atakaye jinasibu na unasara Ukristo atakaye jinasibu yeye na upagani au akawa yeye ni Shia akawa yeye ni Myahudi wa dini akawa ni mzayuni akawa duniani hapa yeye amekengeuka ameachana na dini isiyo Uislamu akachagua dini yoyote anasema rabbuna subhana man yabtaghi khaira alislami dina na yeyote ambaye atakayetafuta akafuata isiyokuwa Uislamu akafanya ndio dini yake fala yuqbala minhu Allah anasema kamwe milele dini hiyo haitakubaliwa kwake bimaana kila ambacho atakachokifanya kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini isiyokuwa katika mfumo wa Uislamu ye Allah sema hatakubali chochote kwa mja huyo wa huwa fil akhirati min al khasirin na yeye akhera atakuwa miongoni mwa watu ambao waliokhasirika kwa maana ya waja ambao walifanya amali wakitarajia al-ajr wath-thawab wal-jazaa inda Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama lakini Allah anasema hatukubali amali yoyote wala ibada yoyote wala kurba yoyote ambayo itafanywa nje ya Uislamu na akhera mja huyo atakuwa kafanya lakini hatolipwa aitarajia ufalme wa mbinguni kwa maana ya pepo na ataikosa badala yake awe yeye ni miongoni mwa watu ambao waliokula hasara wa kuingia katika moto wa jahannam milele iyadhan billah sasa uislamu ndugu zangu waislamu uislamu hauishii kwenye majina uislamu hauishii tu katika kuitakidi pekee yake lakini uislamu umetuwekea miongozo katika mambo mengi sana katika mambo yote uislamu ukatuwekea vidhibiti ukaweka miongozo fanyeni kadha msifanye kadha jirsheni na kadhaa kimbilieni katika kadhaa na yote hayo mwanadamu akielekezwa kwenye kufanya kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake na akikatazwa kwa jambo fulani asifanye ni kwa sababu akifanya hasara itarejea katika nafsi yake ndugu zangu waislamu katika miongoni mwa maafa makubwa ambayo waislamu wanaishi nayo au yanatusibu sana ni katika jambo la waislamu kuepuka au kuacha kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala amri ya kuifunga milango ya dhana badala yake wafungue milango ya atathabut wa katika jambo la kutafuta uthibitisho wa kila jambo pia kutafuta yakini ya kila jambo usione ukadhani usione ukadhani kwa sababu kishadhania haitaishia hapo laala ulipoona ukadhania wewe ukabaki nalo mwenyewe ukajisemea katika nafsi yako laala lile gonjwa na yale madhara yakafupika yakabaki kwako wewe adhan ambayo umepatwa na maradhi ya dhana maafa yatakuja ukifungua mlango wa dhana utakwenda katika mlango wa ghiba katika mlango kusengenya Allah anasema kwenye Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini enyi wale ambao mlioamini ijtanibu Allah anasema jiekeni mbali jiepusheni kathiran min adh na wingi wa dhana enyi wale ambao mlioamini anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala ishtanibu jiekeni mbali jiepusheni kathiran min adh na wingi sana wingi wa dhana unaotokana na kudhania mambo inna ba'dha dhanni ithmun kwani kwa hakika baadhi ya dhana ni madhambi baadhi ya dhana ni madhambi utadhania badala yake utapata madhambi kwa sababu jicho lako lilivyoona laala yenyewe katika sura ya nje lakini jicho lako halitoweza kuwa na uwezo na mamlaka ya kuingia katika moyo wa mtu au kujua katika nyuma ya vile ulivyoona kuna habari gani kuna sababu gani kuna daia gani kuna visababishi gani mpaka wewe ukaona kule mwishoni katika jambo halafu ikawa wewe balani kwamba hukutaka kutafuta ithbat ukasogea mbele laala yule ambaye wamdhania jambo ukamfata ukakaa naye kitako baada ya salam na tabasum watu salamu watabasamu kisha ukakania kitako ukaanza angalau kumuuliza kwanza ndugu yangu fulani naona kama pahala fulani au siku fulani au wakati fulani mimi nilikuwa napita au nilikuwa niko sehemu fulani mbali na we nikaona kuna jambo kadhaa na kadhaa na kadhaa hebu niambie pale hakika yake ni jambo gani palikuwa paendelea nini palikuwa pana kitu gani je wewe uweko wako sehemu ile ulikusudia ulimaanisha au liende kwa sababu ya, ya jambo ambalo nimeliona nayo au kuna habari gani yeye atakueleza mwafaje hayo sirra siri baina yako na baina yake kama wewe kweli wakusudia kheri kama kweli wewe una ghera una hirs na ndugu yako ampendelea kheri kwa nini wewe uanze kusambaza dhana tena balaa lile ambalo umeliona wewe ukaenda mbali zaidi utayaongeza na mengine hali ya kuwa ni kinyume sivyo ni makosa ni uongo ni uongo halafu badala yake sasa unaanza kuwapostia wengine fulani kadha fulani nimeona fulani nimeona fulani nimeona afanya kadha fulani upo na kadha fulani kahudhuria sehemu kadhaa ushajua nini hakika ya jambo au khalas kila jicho ambalo limeona wana kisha ukadhania ukajenga ahkam juu yake bimujarrad arruya kwenye kuona peke yake yatosha wewe ukatoa hukumu ukajenga hoja katika just kuona mara moja hali ya kuwa wewe hujafahamu nini ambacho kiko nyuma ya stori hiyo au hali uliyoiona yatosha utoe habari tena sio habari badala yake utie fitna baina almuslimin ufitinishe baina ya waislamu hali ambayo wewe ukiitwa mbele ya ule unayemsema haya huyu hapa ule unayemsema na kadha na kadha huyu hapa na wewe muonaje njoo hapa ah, asa sababu thibitisha kile ambacho ulikisema ukimsema ndugu yako muislamu wabaki sasa alafu daurani wapita kulia wapita kichoto kwa sababu mimi zikaja sababu nyingi kwa kukhalifu amri moja peke yake ishtanibu kathiran min adhanni jiepusheni na wengi wa dhana inna ba'da dhanni ithmun hakika baadhi ya dhana ni madhambi wala tajassasu kisha Allah sema na wala usipekue ndani ya mambo ukawa na tabia za ujasusi wafuatilia watu for nothing ukawa wewe nafsi yako haitulizani nafsi yako haina amani kuna mja mwenzako ndugu yako muislamu waona vile alivyo bado huridhiki na alivyo wataka umshushe wataka umharibie wataka aadhirike wataka aharibikiwe ukawa wewe watu wa bidii binafsi usiku na mchana wamfuatilia mtu kisha baadaye watoka na jambo ambalo sio hakika ukawaaminisha watu kwamba huyu bwana amefanya kadha amefanya kadha halafu utakapoitwa hilo jambo ndugu yangu utalithibitisha na wala msipekuane na wala msipekuane wala yakhtab ba'dukum ba'da angalia dhana ulipodhania ukaanza upekepeke ukaanza kufuatilia ukaanza kuchunguza katika jambo ambalo wewe hali kuhusu ndewe wala sikio tuko wapi sisi tuko wapi sisi na hizi amri za Allah subhanahu wa ta'ala na wala wasiwale vishogo wasiwasengenye wakawala wambo baadhi yenu kuwalawambu watu wengine katika waislamu usingeli msema mtu wewe wala usingeli msengenya wala usingeli mfuatilia kwa undani ukaanza kumfanyia ujasusi ukawa mpekua ila ulianza kufungua mlango wa dhana ulifungua dhana kwanza ikaja tajassus ikaja masala ikhtiyar masala ya ghiba wa namima yakaja kwa kufungua mlango wa dhana ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, asema rabbuna subhanahu wa ta'ala. Hivi nyinyi Waislamu, hivi nyinyi, anayo mapenzi mmoja wenu, mmoja wenu anapenda kuila nyama ya ndugu yake Muislamu ambaye ni mfu aliyekufa. Hivi wewe ufiwe na ndugu yako baba mmoja mama mmoja baada ya kuwa umfanyie zile haki nne za kumkosha, kumvisha sanda, kumsalia na kumzika, wapenda ndugu yako aliyekufa ukae kitako umle kama mshikaki. Jambo hilo alipenda wewe? mcheni Allah subhanahu wa ta'ala نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا جاء في الحديث imekuja kwenye hadithi sahihi iyakum wadhann tahadharini na dhana tahadharini na fa inna dhanna akdhaba alhadith kwani hakika ya dhana ndiyo mazungumzo ya uongo zaidi kila stori na mazungumzo ambayo yamejengwa katika msingi wa dhana humo ndani hamtakaa kuacha kusema uongo humo ndani humo nadhani nadhania aminaona ukawa wazungumza mazungumzo makubwa mazito tena ambayo yamhusu ndugu yako Muislamu, laala kwa maneno hayo huyu ndugu yako akadhurika, akapata matatizo, bali ukawaathiri watu katika ile chuki, mukamchukia ndugu yenu Muislamu, wewe ukawa ndio sababu ukawa ndio sababu na yote hayo, kwa sababu ya katika msingi wa dhana iyakum wadhan tahadharini na dhana tahadharini na kudhania fa inna dhanna akdhaba alhadith hakika dhanna ndiyo stori na mazungumzo tena ya uongo zaidi kwa upande mmoja ndugu zangu waislamu katika zama za sasa na watu ambavyo tulivyokuwa mbali na maamrisho na maelekezo na kushikamana kisawasawa na maamrisho ya dini yetu amri za Allah tabaraka wa taala amri za mtume alayhi salatu wassalam makatazo ya Uislamu makatazo ya Allah makatazo ya mtume tulipoacha kushikamana na dini kisawasawa tukaingia katika mambo kama haya watu wakadhuriana watu wakahasimiana watu wakachukiana watu wakakatana pande nini kwa sababu mmoja katika wanadamu ambaye yeye halazimiani na masuala ya dini yake akenda akalijenga jambo katika msingi wa dhana sasa wakati mwingine na nyinyi ambao mmeletewa habari fulani ambaye mwamdhania kheri dhahiri yake mtu mwema mashaallah kadha wa kadha lakini akaja na habari hata kama ni ndugu yako wa familia moja shakiki wako kaja ndugu yako kaka yako baba mmoja mama mmoja amekuja na habari ambayo yamhusu mtu mwingine kwenye Uislamu sisi Allah ametuambia kitu gani Allah ametuambia in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu amri kwa waumini ni kwamba Allah sema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kama atakujieni fasikh, angalia jina lilopewa fasikh, hajaambiwa salih hajaambiwa muslihun kaitwa fasikh. atakapo kujieni mtu fasikh ambaye ametoka nje ya sheria ya Allah tabaraka wa taala mtu mbaya amekujieni kwa habari yoyote kasema fulani bwana kadha na kadha na kadha na kadha tayib Allah asema fatabayanu hiyo habari kwanza itafutieni bayina itakieni ushahidi itafuteni ukweli wake antusibu qauman bijahala kwa sababu mkichukua stori za aliyekwambieni kaja mtu na habari akalimwaga gomba hapo mkalichukua zima zima Allah anasema mtakuja kuwasibu watu kwa kutokujua mtoa hukumu watu wengi bijahalatin kwa ujinga kwa ujinga kutokujua kwa sababu ya fulani katika sisi tumeona mashallah saa yote kanzu kofia mashallah safu ya kwanza mashallah katika darsa tunaye katika majalis tunaye tumdhania khairi lakini kaja na habari ambazo zamuhusu mtu mwingine msiseme ahsanta e bwana we kubani hivyo do jamaa hafai do jamaa mbaya do jamaa kadha la Allah anasema fatabayanu kwanza tafuteni ushahidi wake na ukweli wake na ubainifu wake na uhakika wake atathabut msitoe hukumu kwanza mtakuja kuwahukumu watu kwa ujinga kwa kutokujua alafu mtapamaukiwa kwa yale mliyoyafanya kwamba nyinyi ni wenye kujuta na njia mzuri zipo kaja mtu na habari ahsante kwa wamsema nani fulani eh kafanya kadha na kadha eh? baki ulipo baki ulipo usiondoke bwana kaa hapa hapa toa simu mpigieni aliyesemwa e bwana uko wapi niko mjini tafadhali lolote ambalo walifanya liwache rajaa bwana kuna jambo emergency kabisa la dharura twaomba njoo pahala fulani hivi sasa na kama labda huna nauli ni juu yetu nauli ya bodaboda ya kuja na kurudi ni juu yetu njoo wewe bwana habari naam kaa hapa uanze kuona kizaazaa chake mbona mampigia eh na umemsema yeye yeye hayupo hapa tutaamini vipi tutathibitisha vipi tutamsemaje na sasa ndugu yetu muislamu huyu kwa nini watu hawana desturi kama hii wallahi ndio dawa ya kuwakomesha mafisadi hawa kaja na habari mwambie asante baki ulipo kama jamaa yuko mbali kasafiri tuliachi katika mabano fahamu kwamba akirudi kikao cha mwanzo wewe na yeye ulisema ili mbele yake nithibitishe hata nyumbani wewe kama lao unao utaratibu kama huo labda mume au mke au mtoto au jirani au jamaa akawa pale ndani ni mingi wa habari kiingia ndani mwanamke anza ah, kwa sababu mama yako ana hivi mama yako kanisema mama yako kanituma mama yako kanifanyia mama yako ninamuona la wamsema mama Unajua nani yangu mimi si mama yangu huyu. Wewe si mke wangu. Tayeb. Basi nitakuita mama aje mbele yako hapa. Yaseme haya mbele yake. Halafu na ushahidi wake ulete hapa. Utazame atakavyobadilika rangi ya ngozi yake. Lakini sisi katika zama zetu ndugu zangu Waislamu katika moja ya jambo ambalo linatudhuru sana na watu wakatengana wakakatana mapande ni kwa sababu ya habari zinazoletwa na miongoni mwetu halafu habari ya chakuja hatupelelezi hatufuatilii hata kithibati wala hataki ushahidi wake tuachukua maneno as if aliyesema ni mtume tukajengea hukumu na sheria tukamtenga mtu tukamchukia mtu tukampiga pande mtu tukamsengenya mtu hali ya kuwa lile ambalo ambalo tueletewa hatujalithibitisha ya ayuha alladhina amanu enyi wale ambao mlioamini ishtanibu kathiran min adh-dhann jiepusheni na wingi wa dhana jiepusheni na wingi wa dhana inna ba'dha adh-dhanni ithmun hakika baadhi ya dhana ni madhambi ukimuona ndugu yako jamani ana jambo kama ni kweli jambo analo kwani usimpe nasaha kwani mfuati kamwita kitako ukamnasihi kampa mawaidha kama waona hutoshi wewe amiri si nafasi yangu laala hatunisikiliza laala kadha basi kwa nini usitafute mtu ambaye amzidi huyu au amweza huyu mwite bwana we nakuambia hii kwa maana nasengenya na kuomba wewe kaa na fulani ndugu yetu yule mnasihi laala mzindue laala mpe mawaidha lala aache au kadha na kadha lakini hilo lao kwa majambo lina uhakika lakini jambo wala halipo hata katika moyo wa huyo mtu halipo alafu watu wakaa wakaanza kusema maneno wakajenga hukumu wakaweka mitazamo wakaweka misimamo katika jambo la uongo fa inna lillah wa inna ilayhi raji'un tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe elimu zenye manufaa na Allah tabaraka wa ta'ala atunufaishe katika kile kidogo ambacho alichotuelimisha Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu sisi sote Tumomba Allah tabaraka wa ta'ala awasamehe ndugu zetu ambao huwa wana wingi wa dhana wakawasibu watu wakawadhania katika uongo wakaifisidi jamii za watu wakafisidi katika maendeleo ya dini wakafisidi familia zao Allah tuwaomba awatangulie bali awa awarehemu kwa kuwazindua na ghafla aliyonayo na ili Allah jalie ndio msamaha wao awasame na ndugu zetu ambao mmekosewa stahamilini duniani hapa baba alisemwa mtume rasul kaambwa sahirun ah kaambwa kadhab ah kaambwa shairun ah kaambwa majnun mtume wetu Muhammad bin abdillah alayhi salatu wassalam alikuwa afanya dawa alingania watu awatoa